โมโหที่คุณนอนกลน I'm angry that you snore. I'm angry that you snore. ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก I'm angry that you drink so much beer. I'm angry that you drink so much beer. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า I'm angry that you come so late. I'm angry that you come so late. ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ I think he needs a doctor. I think he needs a doctor. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย I think he is ill. I think he is ill. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ I think he is sleeping now. I think he is sleeping now. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา We hope that he marries our daughter. We hope that he marries our daughter. เราหวังว่า เขามีเงินมาก We hope that he has a lot of money. We hope that he has a lot of money. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน We hope that he is a millionaire. We hope that he is a millionaire. ดิฉันได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ I heard that your wife had an accident. I heard that your wife had an accident. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล I heard that she is in the hospital. I heard that she is in the hospital. ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน I heard that your car is completely wrecked. I heard that your car is completely wrecked. ดิฉันดีใจที่คุณมา I'm happy that you came. I'm happy that you came. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ I'm happy that you are interested. I'm happy that you are interested. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน I'm happy that you want to buy the house. I'm happy that you want to buy the house. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว I'm afraid the last bus has already gone. I'm afraid the last bus has already gone. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ I'm afraid we will have to take a taxi. I'm afraid we will have to take a taxi. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว I'm afraid I have no more money. I'm afraid I have no more money.